Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Ավրորա 2017 մրցանակաբաշխության դափնեկիր բժիշկ Թոմ Քաթինան Արցախում էր։ Հայոց ցեղասպանությունը վերապրողների անունից ի երախտագիտություն նրանց փրկողների ստեղծվեց Ավրորա մարդասիրական կազմակերպությունը։ Կազմակերպության ստեղծման գործում իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում հայտնի բարերար Ռուբեն Վարդանյանը։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության ղեկավար Արման Գիլավյանը գտնում է, որ միջոցառման մեջ հայերս տեսնում ենք ճանապարհ մահից միջև կյանք ճանապար հուսահատությունից միջև հույս, ճանապար սպանությունից, սպանվածությունից, դժողքից միջև հաղթանակ։ Միջոցառման մասնակիցները ջանում են հնարավորինս անել ամեն ինչ, որ միջոցառումը միշտ մնա Հայաստանում եւ հայկական աշխարհում, քանի որ հայերը գիտեն իրենց երախտագիտությունը հայտնել նրան եւ նրանց, ովքեր օգնության ձեռք են մեկնել եւ մեկնում հայոց աշխարհին։ Բավական է նշել, որ հոլիվուդյան հայտնի դերասան Ջորջ Քլունին մարդասիրական մրցանակի առաջին հաղթող հայտարարեց Բրունդիի քաղաքացիական պատերազմի տարիներին 30000 որբերի ու փախստականների կյանք փրկած Մարգարիտ Բարանկից էին։ Մրցանակաբաշխության դափնեկիր բժիշկ Թոմքաթինան օրերս եղել է Արցախում։ Արցախի առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանի ուղեկցությամբ Թոմքաթինան այցելել է հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Արցախի առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանի ուղեկցությամբ Թոմ Քաթինան այցելել է Հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Նրանք եղել են նաև Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության Քերոլայն Քոքսյանվան վերականգնողական կենտրոնում վերականգնողական կենտրոնի տնօրեն Վարդան Թադևոսյանի ուղեկցությամբ բժիշկ Թոմքաթինան եւ մնացած հյուրերը շրջել են կենտրոնով, ցանոթացել կենտրոնի գործնեությանը։ Այսքանով չի համանապակվել նրանց շրջայցը կենտրոնում։ Նրանք մանրամասն տեղեկացել են կենտրոնում բուժում ստացող ֆիզիկական եւ մտավոր խնդիրներ ունեցող համանապակ կարողություններով անձանց հետ տարվող աշխատանքներին։ Հենց վերականգնողական կենտրոնում էլ Թոմքաթինան թարգմանչի օգնությամբ կիսեց իր տպավորությունները տեսա շատ գեղեցիկ վայր, սարեր, անտառներ, հովիտներ, շատ տպավորված եմ. In your opinion about the rehabilitation center? I'm extremely impressed with this uh, place here. Very impressed. We have nothing like this in Sudan, where, where we are. We have a big hospital. We have no physical therapy facilities. So I'm very impressed with what yes. Barden and his team has done here. Ես խիստ տպավորված եմ, խիստ տպավորված եմ։ Մենք Սուդանում ունենք հիվանդանոց, բայց այսպիսի վերականգնական կենտրոն չունենք բաղավասիկ how symbolized Armenia uh, became the symbol of uh, humanity. What do you think about? How did how did Armenia yeah. become a symbol of humanity? Well, you know, I think the way I see Armenia and their history, okay, this is a country that suffered greatly over many centuries. Even before the genocide of 100 years ago, really suffered over many years. Now, recently in Artsakh, 20 years ago, still problems here. So I think Armenian people have a heart. They have a real heart for other people because they've tasted suffering. They know what it's like to suffer. Now Armenia and Artsakh are coming up. Okay, you've developed your systems. You have things going well here. So I think what I see now is Armenians are saying, yes, we've suffered in the past, but let's take all that pain and suffering and use it for, for something good. forward now, we can go out and help other people because they understand what suffering is like. Որքանով ես ճանաչեցի այս պատմությունը Հայաստանի դարի ընթացքում տարապել է հայրենիքը եւ ինչեւ անգամ եղել տեսնել էլի տարապանքները ունեցել, հետո եղել եւ վերջին 20 տարվա ընթացքում Արցախի խնդիրը եւ Արցախի ժողովուրդն է տարապում, բայց հայ ժողովուրդը ունի մեծ եւ այն իր անցած ճանապարհի ժամանակ ստացած ցավը փորձում է վերաբերել եւ օգնել այլ ազգերի նույնպես։ What do you think about the contribution between the Artsakh specialists, the doctors, for example, uh, to come to Nuba or help to, to you? And uh, what do you think about? Right. So specifically now, this is the only place I've seen medically in Artsakh. We have nothing like this in anywhere in the Mountains. I would love if someone from here come to Nuba, show us how to do this. They're just telling me they started from zero also. Yeah. So we need someone to come and show yes, us how to do this. Ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե այստեղից մասնագետներ կան Nuba եւ զորեսնեն անձնակազմի մշկական, ինչպես պետք է անել։ Ես ինչքանով հասկացա, այստեղ է սկսել են զրոյից եւ հնարավոր է նաեւ Nuba-ում այդ ամեն ինչը սկսել, եթե լե համբարձական մասնագետներու միջոցներ։ He is very happy about that. Նա շատ երջանիկ է, persona non grata է äh, Ադրբեջանում։ You are very happy that you, you now uh, the persona non grata for Azerbaijan. Yes. <laughs> yes. <laughs> yes. Yes. Anybody who's an oppressor, I don't. <laughs> I'm happy to be against. Им хамар наранков кери репрессорен, им хамар лаки гойтин чунан. What's your role uh, and people, uh, role people like you role in this kind of situation, ongoing problems here in Nuba? Doesn't matter. What's your role? the, the role. Yeah. Well, I, I think the biggest contribution uh, one can make is just perseverance. You just go there and you stay. Okay, you see a problem and you don't run away from it. Say, despite the problems, frustrations, challenges, and there are many, say, is try to you do your best to solve the problem. And I think you here in Art Sec know very well what I mean. Դու գնում ես այնտեղ, որտեղ կա խնդրեմ, եւ դու մնում ես, քանի որ օգնության կարիք ունեն։ Դու դե, դպրոցությունների միջով անցնում ես, ու չես կարողանում հեռանալ, որտեղ درارة كاري كائنا كونا يس كارتون نويا نايف عرصاتنا بسكاسة Right, so we're, we're actually, in the Mountains, we're almost in the same situation. We have a rebel government that is in control of the area. We have our own government. There's a governor, there's health education, there's health, uh, departments of health education, information, everything is there. ասում որ նույն իրավիճակը մեր մոտ նոբայում է, մենք էլ ունենք sense հեղափոխական այսպես կառավարություն, որը ելի ունի խնդիրներ, այսինքն արտաքին աշխարհի հետ կապվելու խնդիրներ կա։ Եվ what is solution from during this kind of Yeah, well, for me I think that if if a group of people wants to be independent you want independence. You want to be by yourself. We say, no, we're not asking you for, for this, for that. We just want to be independent. Let us live our lives. Even if we're very poor, we want to be by ourselves. We have, our, we have a unique society, unique culture. Just leave us alone. We'll take care of our own affairs. I think it's for the rest of the world to, to appreciate that. Say, okay, you go ahead, do your thing, and we'll see if we can help you. If we can't help you, we can't help you. But give people the freedom to decide for themselves what they want to do. իրավիճակը սենց է իր մեկնաբանմամբ, հա, եթե դու ուզում ես անկախություն, ապա որևէ մեկը չպիտի քեզ ինչ-որ կամ կթելադրի եւ ասի, որ ոչ, այլ հանդակառակը պետք է ողջ ունեն այդ քայլը եւ թողնեն տեսնեն ինչպես ես դու կարողանում քո արտերը կարթողես, նույնիսկ եթե դու շատ աղքատ երկրում ես ապրում կամ որևէ ինֆրաստրուկտուրա կամ որևէ զարգացվածություն չկա, բայց ամեն դեպքում պետք է կամ այսպես վճռականություն լինի քեզ միայն ապ թողելու քո խնդիրների համար եւ դու ինքդ վստահ ասում ես որ լուծումներ կգտնես այդ իրավիճակից դուրս գալու Ավելացնենք, որ Թոմ Քաթինան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք նահանգի Ամստերդամ քաղաքից կաթոլիկ միսիոներ է նա հազարավոր կյանք է փրկել։ Միան վերջին 9 տարիներին գտության մայր կոչվող հիվանդանոցում Թոմքաթինան աշխատում է օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր։ Նա բուժողնություն է ցուցաբերել Նուբայի ավելի քան 780.000 բնակիչներին։ Ավրորա մրցանակը շնորվում է հայոց ցեղասպանությունը վերապրազների անունից՝ ի երախտագիտություն նրանց, ովքեր փրկության ձեռք են մեկնել հայ ժողովրդին։ Ամենամյա այս մրցանակի ստեղծման նպատակն այն է, որպեսզի մարդկանց ուշադրությունը մեկ անգամ եւս ուղղեն այսօր աշխարհում տեղի ունեցող աղետներին եւ ոչրագործություններին եւ խրախուսելու այն հերոսներին, ովքեր մարդկային կյանքեր են փրկում։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ծիծաղ Արտասահմանյան գիտնականների կատարած հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ծիծաղի ժամանակ դեմքի մկաններից գնում են հատուկ իմպուլտներ, որոնք բարերար են ազդում նյարդային համակարգի ուղեղի աշխատանքի վրա եւ թույլատնում են լարվածությունը։ Հետազոտությունները կատարելիս օգտագործել են նորագույն մեթոդներ, ինչպես նաեւ համակարգիչների վրա ստեղծել են ծիծաղի մոդել։ Անկամ երբ մենք ուրախ չեք եւ մեզնից կորզում են գեղձ ժպիտ, մեխանիզմը սկսում է աշխատել եւ մեր տրամադրությունը մի փոքր լավանում է։ Գիտնականների կարծիքով ծիծաղը մարդկանց կողմից ստեղծված սոցիալական ռեֆլեքս է, քանի որ տեսնելով ծիծաղող կամ ժպտացող մարդ Մնացածի տրամադրությունը նույնպես բարձրանում է։ Ծիծաղը լավ է ազդում սրտի վրա։ Այս եզրակացությանն են հանգել Մերիլենդ նահանգի բժշկական համալսարանի սրտաբանները։ Նրանք համեմատել են առողջ մարդկանց խմբերը եւ սրտի խնդիրներ ունեցող մարդկանց խմբերը։ Պարզվել է, որ սրտանոթային հիվանդություններով տարապող մարդկանց 40%-ը ավելի քիչ են ծիծաղել, քան նույն տարիքի, բայց առանց սրտային խնդիրների մարդիկ։ Ծիծաղը սիրտը բուժելու ամենալավ դեղամիջոցն է, ասում է Մերիլենդ նահանգի սրտաբանության ինստիտուտի տնօրեն Մայքլ Միլերը։ Այնուամենայնիվ մենք չգիտենք, թե ինչու է ծիծաղը պաշտպանում սիրտը, բայց մենք գիտենք, որ նյարդահոգեբանական լարվածությունը կապված է էնդոմարմնի վնասվածքների հետ։ Էնդոմարմինը հանդիսանում է մեր արյունատար անոթները կարգավորող պաշտպանիչ արգելք, որը տեսությունը եւ նյարդային գերլարվածությունը կարող են առաջացնել բորբոքային ռեակցիաների շարք, որոնք կորոնար զարկերակներում առաջացնում են խոլեստերինի կուտակումներ։ Սրանք էլ առաջացնում են սրտի նոպաներ։ Ամերիկայի գիտնականները հայտնագործել են, որ ծիծաղը դա ներքին աերոբիկա է, երբ մարդը ժպտում է կամ լիաթոք ծիծաղում, ապա լավանում է նրա սրտի աշխատանքը արյուն բաժինը հարստանում է թթվածնով, իսկ ավելորդ կալորիաները այրվում են։ Բարգամներ այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը՝ միջնոր հանդիպում։